reis na die sterre saam met Koorie sal de aande om 6.30 Goeienavond en hartelike welkom by my program Reis na die Sterre Elke saterig aand om 6.30 En ons het laas week gesels oor lewe op ander planete en onder andere die Roswell ongeluk wat in 1947 in Amerika plaasgevind het. Vanaand gaan ons gesels oor een paar controversiële onderwerpe rondom hierdie buitenaardse weesens en as jy belangstel in hierdie type van onderwerpe gaan luister gerust na die potgooi op ons webwerf as dit jou interesseer. Nou voor ek by die lewe buiten ons planeet kom, eers een bykie oor advertering. As jy op internet radio wil adverteer, is hier een volgende klompie redes, hoekom jy die optieboorte oorweeg om op internet radio te adverteer. Eerstens is dit koste-effectieve advertering. Radio-advertensies is op internet, radio kost merkbaar minder, as advertering op die traditionele radiostasies. Additionele e-handel geleendhede wat jy het, navering toon dat aanleidend luisteraars meer ontvankelijk is vir online advertering en meer geneig is om producte online te koop en het ook meer fonds om te spandeer. Een verhooging in inkomst uit advertenties? Advertentieboodskappe bereik een groter mark aangezien die gehoor reeds aan lijn is en die meer geneig is om te reageer om actie te neem op advertenties. Gebruikers wat ook na internet radio luister is drie keer meer geneig om op advertenties te reageer as gewone traditionele radio advertenties. Hulle mag dat net na jou webblad toe gaan op soek na een product, so krij jy meer besoekers tot jou webblad en ook meer potentiele kopers vir jou product. Indien jy een nieuwe manier van advertering soek, is internet radio die meest logische kees om te maak. Dit is een meer koste effectieve manier om met meer luisteraars in aanraking te kom. En dit maak ook een groter inpak op die gehoor. En met TuneIn kan jy met enige cellfoon, tablet, android, skootrekenaar of rekenaar inskakel met jy internetdekking het. Is dit nou nie een goeie rede om om jou bezigheid te adverteer op internet radio nie. Contact ons geris indien jy wil gebruik maak van ons speciale pakkiete en dit is om jou sak te pas, klein of groot, nationaal of internationaal. Ga na ons webblad, ga na ons Facebook blaai toe en contact ons of stuur my vir my e-post by Corrie SL by of die adlekenkie Welkom te KSA.net Maar voor ons voortgaan met my spijskaart Kom ons luister na Bless Bridges met sy reik na die sterren MUZIEK There are twenty-two manne in a rugby team today. One to eight, the forties, nine to fifteen, achterlijn. Sixteen to twenty-two, the manne on the bench. But someone tough is missing, someone famous and intense. Young, young, young, is he so funny spot? every Saturday at the game, pak hy alles wat hy kan Brannas, narkies, sy kitaarkie, gas, braai, boere, bors en pan En hy stelt vol uit sy borsheid, I am here for you, my span And the team stelt play at 23, we are here for you, oh yeah Jan, Jan, Jan, met die stil van die span 22 mannen in een rugby squad Wat het 23 loopt is a genuine stud. His name is Young. He's every team's team. Player 23. There's a young for every team. He's locker is a sacred space to wear a winter run And there he puts his signed picture groete van ou Jan Spot him at the supermarket, hoop maar hy's a sport As he signed his bank and cost, he said I'm never gonna store Jan, Jan, Jan, is die soul van die span Waiting boys turn to hoi Young stickos in the trash But stalky grabs the precious price And adds it to his stash At the shoe store Jan is posing In his bright new orange crocs And the hopes can hardly wait To replace their angry talks Jan, Jan, Jan Is die soul van die span 22 mannen In a red big spot But a 23 look With a genuine stud His name play it for any team. There's a young for every team. It's a story about two money from different provincial spanner. They often just compete to be the main ball on the street. So they eyed each other's skin, wondering who's the biggest fan. They checked each other's rewards to see who is the man. Delta and Young, they stole funny spots. driving to the game. Elton brags with his chore, but Jan drives by and hoys a wave, and Elton smiles no more. The cooler are just right for them, and the struggle still goes on. It's a showdown at the stadium. It's Elton versus Jan. Elton and Jan, it's all funny fun. It's a story about two runners, legends of the game, from Gauteng to the Cape. We'll remember their names. It's Elton and Jan. makes us one Player 23 The Bokke makes us one Dit was Ruby Wessels met sy rugby lied daar Bye bye jammer Blees is ongelukkig Verkeerd getag hier by my Ek slom rechtstel Ek vraag nederig om verskoning daar Maar volgende op my spijskaart is natuurlijk ons controversiële onderwerpe en eerst het ek een paar berichte wat die laaste paar jaar verskyn het oor komete en planete gaan opsoek en ek wil dit eers graag met jou deel. Daar is nou onlangs een planeet ontdek met die selfde dichtheid as Polystrien Skymet is dier die skindiges waargeneem. Die planeet Kelt 11b wat die aarde se sonnestelsel is so 320 ligjare weg en is gevind dier een internationale spankener onder wie die verborge of verbonde aan die stifkanse groot teleskoop of salt is in Sutherland. Baie interessant hierdie enetje, dit is nou onlangs die berigheid op die 20ste verskyn, soos die baie nieuwe planeet wat ontdek is. Nou Kelt 11b is een gasrees, soortgelijk aan Jupiter en Saturnus, maar hy wentel so nabe aan sy ster, Kelt 11, dat hy sy wentelbaan elke vijfdaal voltooi. Wat hom nog meer besonders maak, is dat sy massa net een vijfde die van Jupiter sin is, maar sy radius is 40% groter. Dit beteken die opgeblaasde planeet het die dichtheid van polystyreen skuim. Die atmosfeer is ook nogal groot. Hierdie planeet is raak gesteen dier die Kalkproject. Dit is die Kilo Degree Extremely Little Telescope, wat uit twee klein robotte teleskope bestaan. Die ene is in Arizona in Amerika en die ander een in Sutherland in Suid-Afrika. Die teleskope kyk elke nacht na die ruimte en met die helderheid van soot 5 miljoen sterre, sê die Sylvkonse astronomische sterrewag Saul. So wanneer die ster evens verdof, kan dit een aanduiding wees dat die planeet omwentel. Een groter teleskoop word dan ingespan om die evenste waggeling te meet wat die swaartekracht veroorzaak. Dit is die trekkracht wat die planeet op die ster uitoefen en dit word weer gebruik om die massas te bepaal. Interessant as jy belangstel in die sterre en die planeet dan in die groot, groot buitenste ruimte volgende gaan ek kyk na asteroïde wat net so 1,8 miljoen kilometer van die aarde is, maar voor ek daarby kom, wil ek eers bykie gesels oor die opnames wat ek gekry het, dit was ook na aanleiding van laasweekse gestelsie, wat ek net so geraak het aan die verskillende geloof en die verskillende mensese denkrichtings rondom buitenruimtelike weesens en na type van dingen. En ek het afgekom op een stikkie wat geskryf is oor verskillende manipulerende buitenruimtelike weesens die arkoms. Nou, hulle word beskou as een kunstmatige intelligentie wat met een cyber ego na een interdimensionele agenda strewe en hierdie beweerde agenda is om hulle spesie te verbreed dier die proces van verdeling, oorheersing en verovering van die intelligente lewe dwars dier die universum. Kom wat ons luister na Vangelis se Conquest of Paradise na dit gaan ek vir ons so stikkie speel oor Megalis se eh, Proof of Alien Intervention daarna gaan ek vir ons John Beals of the X-Files speel. Hier is Vangelis. Vangelis. failings wherever here on earth, where's the proof? Where are their fingerprints? My answer is always the same. They're everywhere. Just look at the megalithic structures around the world. This presentation will hopefully give you a better understanding of how absurd it is to believe that primitive Stone Age people using fiber ropes and stone tools could build structures like the pyramids and all the other megaliths around the world. The audio is an excerpt from one of my presentations on the subject of human origins. The slides illustrate what I was talking about. This is something new we're trying at LloydPie.com, so if you have any feedback, please feel free to email me. I hope you have fun with and are enlightened by Megalith, Proof of Alien Intervention starting with, just as an example, the megalithic walls at Saxamon. If I was standing right here, my head would be about where your shoe would be about where that white spot is. I, should, I wish I had a shot of, with somebody there, but this is huge, huge in the mountains of Peru. But you have them in Tiahuanaco in Bolivia. You have them in Baalbek in Lebanon. 2,000 tons and 2,000 tons in Baalbek in Lebanon. These are just hundreds of tons but it's, it's just impossible for human beings to do this. The tolerances are just incredible when you get there. You reach your hand, sometimes the earthquakes that spread from the rocks, you reach your hand in there, feels like a baby's bottom, perfectly smooth. We can't do that. The one that everybody looks at is the pyramids. Now, you need to know two numbers for the Giza Plateau. A hundred years, this is what they insist, the Egyptologists insist, that the three pyramids in Sphinx were all built within a hundred years. The lifetimes of three pharaohs. And six million stones conservatively. If you go by just the counts of the layers and you work it out, people have done that. It's between six and seven million stones they estimate. If you go the low ball figure, six million stones. Let's go with those two numbers. A hundred years, six million stones. Twenty-four hours a day. 24 hours a day, every day, every minute of every day for those hundred years to make this happen according to the egyptologist schedule, every eight and a half minutes a stone has to go into place night and day. Night and day. It is so absurd. It is so incredibly absurd. I can't believe that people just sit there and go to conferences like this, and every one of them in the room has got a PhD after his name, and they sit there going, huh, huh, wow, okay, cool. stupid, stupid, stupid. That's what I said. Just keep those two numbers in mind. 100 years, 6 million stones. Ridiculous. look at this. The workmanship, they, those, the great pyramids used to be covered with limestone, polished limestone. Shining so perfectly, fit together so perfectly, it glared in the sun for 20, 25 miles on a bright day. Look at the precision. You can't get the tip of a knife blade in. You can't. They left a few down at the bottom. You, you, if you ever go there, if you've ever been there, you've seen these few. They didn't strip them all off. They stripped them off to build the buildings of Cairo. One of the great ratings of treasures of history is, that there's been, but nonetheless, at least they left a few so we could see kind of what it looked like. It's gorgeous. And, and <clears throat> look at this. Perfection and if you go inside them, every every tunnel in there, absolutely perfect. Look, this is a scene between songs. No mortar, no mortar, perfect. The pyramids were Rolex watches built to the size of mountains. That's what they were. Totally impossible for human beings to do that today. And we're supposed to believe that Stone Age people using fiber ropes and stone tools did this. Who are they kidding themselves? The Sphinx, another one. You all heard about the weathering of the stones, which clearly shows that this is caused by water erosion and the desert of that area, Jesus has been dry for at least 8,000 years. So the bare, bare minimum that this could have been carved out to cause this to happen this way would be 10,000 years, and probably it's more like 15,000 years ago. So right away, this is showing that the Egyptologist thing is, is completely wrong. And yet, when this came out, when this hit the airwaves in a great documentary called History of the Sphinx, they just about died. Scientists went nuts that they hadn't been consulted so that they could have informed the network that this was completely wrong and had no business being put on the air because it enlightened the great unwashed. Can't have that. Uh, I just get so furious at this. This is not, this is what they did. They cut this out and they took the stones and they built two temples in front of the Sphinx Temple and the Valley Temple. All right, if you go there, you'll see them. And you got, here's the sinks here, and you got the sinks that were Valley Temple, and then you see the size of the stones in here. Pretty doggone big. You got bigger stones, of course, in, in the inside of the interior. But here we see 170 ton stone in the wall in the valley. This is back when I had a lot of hair. Yeah. <laughs> Not me. <laughs> Somebody else. Anyway, the point is, here you go. 170 tons. It looks bad now because the limestone's been stripped off it, but it was covered. This will move 175 tons. This is what it would take to move that stone you just saw for us today. We'll take a couple days to set up and get ready and, you know, actually make the lift and put the stone in place. But 175 tons, you know, can do it. That 170 ton stone could have been done by us today. Okay, now look at this hummer right here. A 1,170 ton obelisk lies unfinished at the Aswan quarry, a fragment of the stone unusable. Now, there are a lot of these around e- e- Egypt, these, these uh, obelisks like this. This isn't the only one, but this is the broken one. So what they what they were doing is digging it out, and you can see it's pretty well finished, except for this part right here. They were shaping the point of it, and whatever machine was on here, you know, just this is pink, pink granite, who's just taking it out in chunks, whatever whatever routing machine they had. Certainly not stone tools making this happen. And they pressed too hard, and they cracked it right through here. Just unbuckle the machine, whatever what's there, let's just leave it. It's 15 feet in a hole. Uh, it's, the person taking the pictures up here, you see the edge. It's in a hole. Now, question you have to ask yourself is, how are you going to move a 1,170 ton obelisk? How are you going to move that? going to move that. Guess what, you What else you're not going to do? You're not going to cut it loose from its base. You're not going to cut it loose from. There is no saw that would go through that. That we have no diamond tip saw that would go because the weight would just stop the blade from spinning. Now, how do these primitive people do this? What bozo got the job of getting under there with his stone axe and going to <laughs> Can you see how absurd it is? It's just it's ridiculous. Here's what we see what it would have taken to get a thousand tons up today. A thousand tons. Imagine the logistics involved to get that stone up. If you could cut it loose, which we couldn't do. Do you see how absurd Megaliths are just the tip of the intervention iceberg. Further proof is evident all around us in our domesticated plants and animals, even in our own DNA. To learn more about megaliths and other aspects of our world that could not possibly exist in the way mainstream science explains them, read Everything You Know Is Wrong, available through my website. Naturally, not everything you know is wrong, but you'll be amazed at how much. was natuurlijk die wetenskapelikers wat reken dat die piramides nie dier die mens gemaakt is nie, maar dat daar wel ingryping dier weesens uit die buitenste buit, buit, ruimte was. Dat weet my, wat denk jy daarvan? Kon daar die reese piramides dier die ou Egyptenare gebouw gewees het? Of denk jy, daar was ingryping dier buiten ruimtelike weesens gewees? ek het vanavond een hele paar controversiele siening oor alles wat in die ruimte gebeur, so bly ingeskakel, keir saam my, dis my een groot voorig en eer om saam met jou te keir, kry ek op die koffie, sit achter oor en ontspan met indigting wat aangaan in die buitenste ruimte. En ek gepraat oor die aarkons verlede, saterdag aand, Vanaand praat ek nog so bykie oor die arkons en wat ander mense en vooral wetenskapkes oor die arkons dink. Ons gaan net nou nog so bykie praat, maar eers wil ek die volgende item om, op my spijskaart deurgaan en dit is die asteroïde van 1,8 miljoen kilometer van die aarde af, wat woensdag verby die aarde is, dit is so wat 4,6 keer die afstand van die maan, en hy het verby ons aarde beweeg woensdag aand, en ek weet nie of jy daarvan bewus was nie, maar het was groot nies, naast aan die planetare verdedigingskoordinaaskantoor wat op die uitkijk is vir sikkel gebeure, sê daar geen gevaar dat die roods genaamd 2014 JO 2015 die aarde sal bots neem dit is so wat 650 meter in deers neem. Om 12.24 Stafrikaanse tyd het die asteroïde die naaste aan die aarde gewees wat die laaste 400 jaar was. Dit sal ees oor 500 jaar weer so na by die aarde wees. Die Catalina Sky Suvie in Tascon in die Amerikaanse deelstaat Arizona het het in mei 2014 vir die eerste keer gesien hoewel die oppervlak twee keer so weerkaatsend as die maan is, sal dit nie met die blote oog of met die verkyker gesien kan word nie. Verskye klein asteroïde kom wekeliks na by die aarde, maar die een is die grootste sedertatasis van 5 km in deersnee wat in September 24 of op min of meer die afstand van die aarde al was. Interessant. Interessant het jy dit geweet of is die nou newe nes. Die volgende groot asteroïde wat so nabij voorbykom is in 1999, dit was die AN-10, hy was so 800 meter in deersnee, wat in 2027 net so 380.000 kilometer van die aarde af sal wees. Dit is so nabij die aarde as wat die maan is. En die komeet Pan-Stars dit is ek nou nie die kort verwijzing vir hom gee nie, ook op sy naaste aan die aarde kom op een afstand van so 175 miljoen kilometer verby die aarde. Dit was nou woensdag wat die komeet verby die aarde gekom het. Hoe kan mens hierdie asteroide sien? Een mens het minstens om 23 cm telescoop koop of iets groter nodig. Die asteroide is geleë in die richting van die son en teen woensdag in die vroeg oogendere het hy die constellatie van die draak of draku gekruis. In die nacht lyk dit asof hy so 18 meter die afstand gelijk aan die maanse deers nie aflee. Die beste strategie om hom raak te sien volgens Earth Sky is om na een bekende ster in sy pad te kyk en te wacht dat hy kruis hierdie 2014 J025 sal voorkom soos een stadig bewegende ster, alhoewel hy vinnig beweeg teen 120.816 km eer, vinnig nie. So vinnige ster is basis nie net sekundes nie, nie. Dit was nou die hierdie asteroide wat by ons gekom het woensdag terwyl menigte van ons heeltemal onbewust daarvan was. Dan is daar ook een robertuig wat op pad na een asteroide was laas jaar en dit was een robertuig wat vertrek het op een lange reis om die eerste keer ooit materiaal van asteroide terug te bring aarde toe. Naast hy die tuig Osiris reeks op 8 september 2016 na die asteroïde Bennu toegestuur. Bennu is so wat 493 meter in deers neem en volgens een medeverklaring sal NASA minstens 60 gram teruggebring het, maar het gehoop op so 2 kilogram. Ons kan volgende week een bykie kyk wat gebeur het met hierdie ruimtestof of asteroïde stof wat hulle teruggebring het. Die laaste keer het soveel materiaal in die ruimte verslamel was, was tijdens die Apollo-sendings natuurlijk na die maan toe. En asteroides is die oorskoot van die ontstaan van die sonnestelsel en is die bron van water en organische molekules wat ook op die aarde ook voorkom. Daar is baie wetenskapelikers wat gloe dat die water op aarde versamel is dier hierdie asteroides wat voorbij die aarde beweeg het. Interessant. Interessant en ons ook in betek met die asteroïdes het hulle tekens van lede, lewe en DNA gekry. So, daar is daar baie daar in die ruimte wat ons nie van weet, wat kan nie sê, daar kan daar definitief baie, baie dinge wat ons brein nie bewust van is nie. Die rots wat om die son wentel, maar te klein is, om as planete geklassificeerd te word. Dit kom meeste in gordel tussen Mars en Jupiter voor, wat daar meer as 200 met een deersnie van 100 km en meer as 750.000 met een deersnie van 1 km is die NASA. Beno beweegt in sowat 101.388 km uur en dit is so vinnig dat dit die afstand tussen Los Angeles en New York in 2 minuut en 19 sekundes is sal kan aflee. Die tuig sal sy engines vier om Benio in te hal en ook swaartekracht gebruik om verder te slinger. Sodra dit teen 2018 nabij kom, sal die tuig weer rem. Leidens die verklaring sal die tuig eers een opname maak en die ruimte rood skandeer, foto's neem en verskye ander experimente doen voordat het terrein in 2019 gekies word om een monster dolfin te kry. Hierdie Orizes Rex sal met een robotarm een paar sekundes lang contact met die oppervlak van die asteroide maak en materiaal met een soort skiebak versamel. Daar is genoeg gas in die arm om drie keer te kan probeer, maar dit moet baie vinnig gedoen word. Die monster sal veilig gebeur word en 2023 sal hierdie tuigie terugwees op die aarde. En volgens NASA sal alles wat versamel word tot op atomiese vlak ontleed word. En die volgende berigie wat ons gekyk het was die ruimtewereld wat nou oefen vir die asteroide, maar ek gaan nie vanavond oor dit gesels nie. Dit is baie interessant en as jy van hierdie interessante dinge hou, gaan jy van hierdie program elke saterdag aand om 6.30 hou, so hou dit op op jou skediele, skakel in, keir saam met my, na my reis, na die sterre. Kom ons luister nog so'n stikkie muziek van Van Jelis, en daarna gaan ek nog so'n stikkie controversiële inlichting met jou deel, die reeses era negatieve bloed, waar oor daar bespiegel word, en die reken, dit is ook van een buitenaardse afkomst. My eersies van Jesus met hulle Odyssey. MUZIEK spreading the real and letting you know. Also do not forget that it is free and okay to hit that subscribe button right now. Recent studies have shown that this rare blood group may indicate non-human traits in your macupe which set you apart from the conventional DNA of Homo sapiens. There is a lot of confusion about the origin of the word Nephilim and what it means. In Hebrew it literally means to fall. As in fallen angel, the Bible, the Talmud and the Quran, where they are referred to as jinn, all speak of fallen angels. In the book of Genesis and the Bible it relates how the Nephilim produced children with humans. One was even depicted as killing Japheth Noah's son, and taking his place whereupon he fathered many children with Japheth's unsuspecting wife which eventually populated much of northern Europe. Experts can't agree about where the origin of this side order of humans may have originated, citing fallen angels, Nephilim, or aliens as possible sources, but they do agree on the characteristics which can include higher than average IQ more sensitive vision and other senses, Lower body temperature higher blood pressure increased occurrence of psychic slash intuitive abilities predominantly blue, green, or hazel eyes red or reddish hair increased sensitivity to heat, and sunlight cannot be cloned extra once you have finished checking yourself over. If you are rhesus negative you are already very special as very few, 15%. People fall within that category, it's interesting to note that the coloring referred to in these characteristics are typical of Northern Europe, an echo of the biblical story of Noah's son being murdered by the Nephilim and the children produced populating Northern Europe perhaps. But what does rhesus negative mean exactly? Of the human blood types, O is the most common. It is a universal blood type. Blood types are further broken down into two groups, negative and positive. This is called the right-hand factor. The right-hand factor is the rhesus, rhesus as in monkey, blood factor. If your blood tests positive for this, you have the factor in your blood. If you test negative, you do not have the factor in your blood. The right-hand factor is a protein found in the human blood that is directly linked to the rhesus monkey. When blood type is inherited from your parents, it is known that this factor element of the blood is the most consistent human or animal characteristic passed on to the offspring. There are very few aberrations. It rarely changes. Most people, about 85%, have Rh positive blood. That could support the idea that humans evolved, or were derived from primates 15% of humans have Rh negative blood. If blood type is one of least mutable human characteristic, where did the right hand negative come from? This question has puzzled scientists for years. There is some evidence that suggests the Rh negative blood group may have appeared about 35,000 years ago. And the appearance was regional and seemed to, originally, be connected with certain groups slash tribes of people. Northern Spain and southern France is where you can find some of the highest concentration of the Rh negative factor in the Basque people. Another original group were the Eastern slash Oriental Jews. In general, about 40-45% of Europeans have the Rh negative group. Only about 3% of African descendant, and about 1% of Asian or Native American descendant has the Rh negative group. Due to the larger European numbers, it is a safe bet that was where it was introduced into the human genetic code. Could this also be where the Caucasian was introduced? Is the introduction of Caucasian related to the Rh blood factor? This would lend credence that the Rh negative factor was introduced from an outside source. Could the source be from human-like beings from another planet, or maybe we are, just as alien as they are, in that, we are a product of their manipulation and interference. Could they have come here, and manipulated life forms already present on Earth to create modern man? Many ancient texts, including the Bible, do support this theory. Many stories in the ancient texts, especially pre-Christian texts, do tell about a race that from the heavens to the earth came in the Bible, man saw them as gods, living long lives and performing miracles. In the book of Enoch, which never quite made it officially into the Bible as it was considered idolatrous and too concerned with the story of the angels, the Nephilim and fallen angels are referred to in detail. The book was written by Enoch who was a very interesting and creative biblical character. He was considered to be the same historical figure as Abraham in the Talmud, it is believed he was closely connected to Archangel Metatron, who, although he sounds more like a Power Ranger, is believed to be the highest of all the archangels and the closest to God. Some believe he is the angel who greets you at the spiritual bridge between earth and heaven which technically makes him the Grim Reaper. In Greek mythology he is considered the equivalent of Hades who took spirits across the Styx to the underworld. Please feel free to comment on this, and let us know what your thoughts on this are. This is a breaking news alert. Please check back, or follow us on Google Plus and Twitter for updates as details become available. Let us know in the comments below what you think about this. Also don't forget to hit that like and that subscribe button now. World Source Media, just spreading the real and letting you know. Feel free to partner with World Source Media as partner you will receive exclusive partner-only access to VIP top stories that only our partners have access to, along with early access to reports, and to our top 5 and 10 and 20 countdown. Hi, this is Lloyd Pye. People often ask me, if aliens were ever here on Earth, where's the proof? Where are their fingerprints? My answer is always the same. They're everywhere. Just look at the megalithic structures around the world. This presentation will hopefully give you a better understanding of how absurd it is to believe that primitive Stone Age people using fiber ropes and stone tools could build structures like the pyramids and all the other megaliths around the world. The audio is an excerpt from one of my presentations on the subject of human origins. The slides illustrate what I was talking about. This is something new story dat jy daak een afstammeling is van die gevalle engele of daak van buiten ruimtelike weesens. Laat weet my wat jy daarvan. Is dit die ware, kan dit wees? Contact my en sief my wat jou mening is rondom die onderwerp. Jy is ingeskakel by my program Reis na die Sterre elke saterdag aand om 6.30 uur tot 37 en ek sien my tykie is bezig om uit te herkloop, maar ek het nog so'n stikkie wat ek graag met jou wil deel, maar voel vry, kontak my, let ons gesels oor al die wonderlijke onderwerpe en al die dinge wat die, wat die wetenskapelikes mee voor een dag kom. Nou, die standpunt wat geholdig is rondom die verskynsel van buitele ruimtelike weesings, as dit die sogenaamde wezens uiteraard vanuit die ander dimensie en stelsel is en het nou aangetrek word dier ons laar ontwikkelde maar geestig gezonder stelsel. Die oumense theorie het daarom gesien tree dat hierdie wezens reeds so hoog ontwikkel was dat hulle gebrek aan die skoonheid en empathie gehad het waar ons nog beskik omdat ons posiesie op die ontwikkelingsleer nog nie in die, die punt bereik het waar ons die emotionele en die sentimentele aan die selfsichtige ego kan afstaan neem. Die ou man het om in die verlede dier, dier en dier aan my bewys met sy meer rationele geskipkundige en filosofische beredenings. Be, ja, en daarom kan mys hierdie beskouwings nie sommer meer afskip neem en dit is nogal interessant, en ek sêker al van, dit sal jou en my denke, al meer en meer prikkels mens na hierdie dinge luister, so dat weet my geris, as jy jou mening wil gee, of iets wil gesels, wat oor jy dink, belangrijk is, rondom die sterre, ander planete, buiten ruimtelike weesens, kontak my geris, jy kan my op skaap in die handen kry, my skaap adres is corrie.slabbert en die cyferkie 3, of stuur my e-pos, my e-pos adres, koriesl by telkomsa.net dan maak sy afspraak en ons gesels die oor, en ons kan een onraad voer daar oor, en heerlijk gesels oor wat jou mening is, rondom buiten ruimtelike weesings en die oorsprong van sekere dinge op aarde soos bijvoorbeeld die pyramides wat daar nou vanavond by die gesels was sê my wat jou opinies daar omtrend. Elkeen van ons in ons diepse weese, een bewissing en een, en een spiekere siening oor die geestelike wat ons privaat koester. In sommige gevalle is dit by verre in die minderheid en dit het die mense gemoed van die oortuigings of wat hulle werkelijk koester of gloe een bykie moeilik gemaakt om openbaar te maak want mense sê gewoonlik, jy weet nie waarvan jy praat nie, as jy al hierdie controversiële idees het, rondom die buitele ruimtelike weesens, en natuurlijk buitele ruimtelike inmenging in die aardese geschiedenis. Maar het weet my dat jy daarvan denk, die artikels die ek gebruik, is nie noodwendig die siening van die radiostase of myself nie. Dit is net baie interessant om al die dinge te bespreek en ek wil graag een van ons groot geeste een dag bykie vraag om te kom gesels oor die wetenskap en oor die verskillende geloof op die aarde en die oorsprong van die mens en wat uit die geskrifte uitgehaal kan word so ons al binnen die volgende paar weke die opinie van iemand die wat baie baie meer kennis het en wat baie meer belees is as ek natuurlijk rondom hierdie dinge. So hou hierdie spasie dop. Kom ons luister eers as die muziek voor ons aangin en ek gaan vir ons nou as die boere muziek so tussen in hierdie ruimtelike muziek speel en hier is Klipper Boerorkies met Alta in die langpad en so stoute satirische grappie is, wat is die ander naam vir Alta in die langpad? En daar word gesê, dit is Nelson Mandela's The Walk to Freedom. Nou, hy so slip ver boer verkies met Alta in die langpad na nou, daar is grappie. MUZIEK dankie die Heer, ek saam met my skyers, ek gaan jou groet, tot volgende week, die sidde tyd, die sidde plek, met my program, my reis na die sterre, en ek hoop jy keier heerlik saam verder, bly aanskakel vir die van die aanse programme, en ek sê vir jou een heerlik aand, heerlijke naweek van wat nog oor is van die naweek, en moet nie vergeet om in te skakel moor, en jou asblief ons Facebook blad dop, die programme word daarop aangekondig. So groet ek, tot die volgende keer, tot sien, en ek speel uit met Vangelis Odyssey. MUZIEK luister na die sterre saam met Koorie, sal de aande om 6.30. 6.30.